Gurekin dugu Peio Arluset, Sugarai uh, Kooperatibako arduraduna, egunon zuri? Egunon. 2008 garen urtea pasatua da, eta senitu duzue zuek eh, emendio azkar bat, aurten? Ba, izinez, eh, eh? Uda honetan hasi da, uh, bon, hartu gure, gure bezeroek uh, ba, emendatu, emendatu zutela beren, beren egugarren nahia, beraz, uh, bon, gure sirretan txartzeko, egin dugu jaz baino eguneko berrogoita almarra gehiago. Beraz, eh, urte, urte zinez, uh, eh, ara, zinez uh, uh, berezia izan da guretako, behar ditugu, behar izan ditugu ere stokak adaptatu, produksionea eta bar, baina zinez agertu da hor uh, egurraren galdea arrazgoititu dela urtean. Horrek badu lotura zuzena pentsatzen dut uh, argindagaren presioaren gorakadarekin? Bai, dudai gabe, dudai gabe, zenta hortu gira, azken finan, eh, etxean itxetan simindeiak bat zirela, eta, eta guti baliatuak zirela, eta simindeia zuten etxetan, uh, argindarrarekin eh, berotzen zirela, eta argindarraren prisioaren emendaketak uh, jakinez, uh, udauntan, hasi edo beden aipatuak izan direla, Uh, bere ala itzule dira berriz uh, eguraren uh, buruz eta oartu gira gu uh, ustaila gorilatik goiti ala, zinez uh, eguraren manak eta goititzen ari zela Argin naga ipatzen dut, baina pentsatzen dut uh, um, uh, fiula edo gasarekin uh, arazo bera ditaikela uh, egukitu behar izan duzuela stoka, zuek zer duzue gehien bat saltzen uh, egur bezala, berotzeko? Ordan guk bi, bi produksione mota ditugu, eh, lehen eh, alde batetik eh, egur puskak, eh, sinindei edo, edo eh, berugailutan ezartzen direnak, horiek berugaita amak zentimetratan edo goiten amairu zentimetratan saltzen ditugu, Bon horietan dugu hemen dakin gehiena izan, eta gero bestalde badugu ere egur sekatoa, horiek gehiago industrian edo kolektibitateetan baliatzen diren beru berugailutan saltzen ditugu, eta... Eh, bon, hor, ez da, ez da inbeste izan, baina ez tipitzerik ere. Bezeroak aipatzen dituzu, eh, kolektibitateak eta pribatua initz dituzu ere? Bai, bai, azken zian kolektibitate eh, guti ditugu, baina horiek dute gehien, gehien konsumitzen, eta gero pribatuetan ikusi ditugu hainitz bezero berri, eh, usaien manatzen ez zutenak, edo bederen ezagutzen ez ginituenak, eta guretzat, erranen nuke, gero ez da ugunago, nahi dut joiten girela, Eh, kostaldea arte leheno ginelarik hain urgun joitenak. Oh, Erreiten alda, galdeak eskaintza geinditu duela horzen? Bai, dudari gabe, eh, dudari gabe eta hori egia izan da guretzat baita, baita beste gurek ere, eh, garrikin gira zonbaitzuikin eta denek eh, gauza bera aipatzen eta komentatzen dugu, eh, egur galdea zine zinez ezkartu da horten eta ez da aski egurrik izan, eh, benedure gurraek hartzeko. Beraz, eh, beharko dugu hori ere kondutan hartu, edo den urtetan, eta beste hainbeste gure produkzioa eta eta stokatzeko manera adaptatu. Txekiari doak ionez, zer errandezak izuzuk? Beraz, jakin behar dugu zuaraiekin, energia txekeak onartzen ditugula astapenetik, eta jakin dugu aurten ere eh, beste txeke bat izan entzela eh, egurari doakiona, beraz horiek ere biztanda onartuko ditugu energia horretzaile bezala.